vergai esantys po jungų, te laiko savo šeimininkus vertais visokeriopos pagarbos, kad nebūtų peikiamas Dievo vardas ir mokymas. O tie, kurie turi tikinčius šeimininkus, tegul jų neniekina už tai, kad jie yra broliai. Verčiau tegul jiems dar geriau tarnauja, nes jie, būdami tikintys ir mylimi, įvertina gerus tarnavimo darbus. Taip mokyk, taip ragink. Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu, tas yra pasipūtelis, nieko neišmano, serga nuo ginčių ir nuo svaidimosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi įtarinėjimai ir kivirčiai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esas pasipelnimo šaltinis. Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti. Kas geidžia pralopti, pakliūva į pagundą ir į spastus, bei daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie jai pasidavę nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybę kančių. O tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų. Verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. Kovo gerąją tikėjimo kovą – pagauk amžiną į gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikiai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akise. Dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus piloto pateikė gerą išpažinimą, aš tau įsakau išlaikyti įsakymą be dėmės ir priekaišto, iki pasirodys mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jis skirtų laiku apreikš palaimintasis, vienintelis valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio jog žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apščiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. Tegul jie daro gerą, lopsta gerais darbais, esti dosnus, dalyjasi su kitais. Šitaip jie susikraus lobį, gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą. O Timotiejau, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščia žodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų, nes kai kurie jį pamėgę nuklydo nuo tikėjimo. Malonė su jumis.